kita wajib mengetahui bahawa kewajiban kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan bacakan beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita bahawa lafaz lafaz dari sunnah dan hadis langsung telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz sunnah dan hadis telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan maksudnya di antaranya sabda beliau may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran فعليكم بسنتي Barang siapa yang hidup sesudahku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak banyak sekali maka hendaklah dia berpegang dengan sunnahku dengan sunnahku kan ini menjelaskan bahawa ya, mereka yang mereka yang yang berselisih ini menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah apa alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Ini hadis sahih dari Imam Abu Daud dan lain-lain banyak sekali para imam seperti Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad dan Darimi yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Malik Hadis yang saya kira kita uh, telah banyak menghafal hafal Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Saya tinggalkan kepada kamu dua perkara yang selama-lamanya kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan keduanya kitab Allah dan sunnah sunnah Nabi sunnah Rasulullah ini disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada pun hadis maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda نذر الله امرأ سمع minna hadithan, فحفظه hatta يبلغه غيره Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis. Lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. حديث سنين صحيح لروايتك الإمام أبو داود الترمذي ابن ماجه أحمد لين لين حديث لين من حدث عني بحديث يرى وفي اللفظ يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وفي اللفظ فهو أحد الكاذبين Barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis Hadis beliau sebut hadis yang telah diketahui sesungguhnya hadis itu palsu kemudian dia membawakan juga maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta dalam salah satu lapas maka dia termasuk salah seorang dari dua pendusta dia membuat hadis palsu itu dan uh, uh, yang membuat hadis palsu itu dan dia yang menyampaikannya yang membawakannya dari beberapa hadis ini hadis terakhir ini dikeluarkan oleh Imam Muslim kita mengetahui bahawa lafaz sunnah dan lafaz hadis telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengetahui maksudnya itu oleh kerana itu antara keduanya sunnah dalam arti yang pertama dan sunnah dalam arti yang kedua tidak pernah terpisahkan harus berjalan bersama harus berjalan bersama oleh kerana itu tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis yakni sunnah dalam arti yang pertama dia berada di atas sunnah secara hakiki jadi setiap tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis atau sekalian dengan ayat-ayat Al-Quran tidak berarti dia berada di atas sunnah belum tentu dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sunnah dalam arti yang pertama sebagai dalil bagi sunnah dalam arti yang kedua saya ambil contoh kita salat masuk masjid salat tahiyatul masjid ditanya oleh seseorang sunnah yang dimaksud dengan pertanyaan sunnahkah ini ah, yakni adakah ini ketetapannya dari Rasulullah SAW atau tidak ada jadi saudara masuk masjid salat tahiyatul masjid saudara ditanya apakah ini sunnah yakni sunnah Nabi SAW atau tidak bukan bertanya tentang hukum tapi bertanya tentang adakah solat ini ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Rasulullah menjawab, sunnah. Yang saya kerjakan ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditanya lagi, mana dalil? Keterangan dalilnya itu mana? Saudara membacakan hadis di Bukhari dan Muslim. Sah hadisnya dan tepat penggunaannya tepat penggunaannya diterapkan sesuai pada tempatnya karena tidak setiap orang yang membawakan perkataan yang hak itu berada di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah hakul, Hak Tetapi tidak setiap orang yang membawakan keduanya berada di atas kebenaran. Belum tentu. Saya ambil contoh yang sangat menarik sekali. Khawarij, Khawarij yang mengangkat senjata pada zaman Khalifah yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu yang mengkafirkan Ali dan Uthman dan sahabat-sahabat yang lain dia membawakan ayat Al-Quran. Dalil dia adalah ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Ini kalimat yang hak. Tidak seorang pun diantara kita yang berani menolaknya. Apa kata Ali? Kalimat itu hak. Kalimat yang hak. Yang kau bawakan itu adalah kalimat yang hak. Urida biha al-batil Tetapi yang engkau maumi adalah kebatilan Ayat itu ditafsirkan olehmu Disesuaikan dengan kemauanmu ah, Lihat Lihat perkataan Ali Kalimatu haqqin Urida biha al-batil Saudara bisa cek ini langsung di kitab Sahih Muslim. Di kitab sahih muslim Di bagian kitabuz zakat Di bagian kitabuz zakat Al-imam muslim memberikan bab khusus tentang Hadis-hadis khawarij Kalau kita baca satu persatu Akan ketemu Apa yang saya bacakan ini Lihat apa yang salah dari khawarij ini? Pemahamannya. Pemahaman yang sangat buruk karena itu dia tidak berjalan di atas sunnah. Ahmadiyah Al-Qadi